บุ๊กทูสิบแปดจอยตการทำความสะอาดบ้าน limpeza da casa วันนี้เป็นวันเสาร์ hoje é sábado วันนี้เรามีเวลา hoje temos tempo วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ hoje vamos limpar o apartamento ดิฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ำ eu limpo a casa de banho สามีของดิฉันกำลังล้างรถ o meu marido lava o carro เด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยาน As crianças lavam as bicicletas. คุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้ A v ó rega as flores. เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก As crianças arrumam o quarto. สามีของดิฉันกำลังจัดโต๊ะทำงานของเขา O meu marido arruma a sua s e c r e t á r ดิฉันกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงในเครื่องซักผ้า Eu ponho a roupa na máquina de lavar. ดิฉันกำลังตากผ้า Eu estendo a roupa. ดิฉันกำลังรีดผ้า Eu passo a roupa a ferro หน้าต่างสกปรก As janelas estão sujas พื้นห้องสกปรก O chão está sujo จานชามสกปรก A louça está suja ใครเช็ดหน้าต่าง Quem é que limpa os vidros ใครดูดฝุ่น Quem é que aspira ใครล้างจาน Quem é que lava a louça